від усього того, чим було окутано дитинство, лишилися кущ бузку та в'яз. Він ріс біля причілка хати. Він уже старий і наполовину всох. Незабаром повалять і його. А бузок теж всихає. Біля того куща його колись фотографував однокласник Іван. Стояв Василь у білому кашкеті, у футбольці з шнурками, з цигаркою в зубах. Але і та фотографія загубилась у війну. Викорчують бузок, і не лишиться нічого. Василеві Васильовичу вже й зараз важко вертатися сюди споминами. І не тому, що не хоче, а мов би, те місце зайняло щось інше. Може, оця нова хата. Посіла колишнє печище й колишнє тепло, і їхні з матір'ю розмови на теплій черені, і батькову та Іршину пісню за святковим столом. І все те випарувалося, щезло, розвіялось навіки. Оті спомини в його голові, неначе крізь туман, усе куціші й куціші. Останнє з того всього в цілому світі, в цілій галактиці. Помре він. І тоді щезне й ця інформація про тищенків рід, про старосвітську хату з ружами під вікнами над крячковим болотом. Чи може вона не щезає, а як кажуть деякі вчені, накопичується десь у міжгалактичних надрах? Тоді там стоять безкінечні міста і села, і ружі колишуться, як ліс. Тоді там сидять на призбі його батько й мати. А Гнат Ірша стоїть по той бік воріт і запитує, оратимуть вони сьогодні з кашею чи без каші. Найкраще б розпитати про все його самого. Шкода, що все це тільки ваблива, але оманна гіпотеза. Якби то можна було вернутися оцією дорогою назад, хоч на кілька годин, не для того, аби щось виправдати, а тільки розпитати. І дивно йому було зараз іти цією дорогою від хати, так і не зайшовши до неї, скільки разів ішов і вертався. Дороги роблять не стільки для того, щоб від'їхати по них, скільки для того, щоб вернутися назад. То тільки в дитинстві та юності здається, що дороги біжать лише в один бік, за горизонт, бо там невідомість. Вони ведуть у інше життя, до інших цивілізацій і самі є артеріями життя. Йому подумалося про чорні дороги татарських набігів про дороги до браків, про глухі закурені путівці, що ними йшли кобзарі з поводирями. Він ще пам'ятав їх, бур'яни понад шляхом, обпалені блискавицями верби. Цією дорогою він пішов на війну і пройшов багато-багато інших доріг. Але йому не вистачило якоїсь однієї аби довідатись правду про колишнього сусіда і батькового приятеля. Його власна дорога довга придовга, повз кобзарів, що спочивають на обочині, повз Тарасову хату, поміж житами, першими колгоспними житами, через війну, в місто до широкого проспекту обабіч якого стоять будинки, спроєктовані ним самим і його товаришами.